вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці Што можна сказаць пра краіну у якой студэнцкія таварыствы аматараў навукі і прыхільнікаў маральнасці дзейнічаюць у глыбокім падпольлі толькі тое, што адміністрацыя гэтай краіны ухваляе невуцтва і адмаўляе ролю высакародных памкненняў. Народ мусіць быць цёмны, слова начальніка найвышэйшы закон. У выніку выкрытыя следчымі студэнты з нелегальных таварыстваў адпраўляюцца на катаргу пачаўшы такім чынам расповед пра таварыствы філаматаў і філарэтаў у віленскім універсітэце на пачатку 19 стагоддзя я злавіў сябе на думцы што кажу пра сённяшні дзень пра гвалтам разагнаны ўладамі з дапамогай амону беларускі гуманітарны ліцэй філаматы пайшлі на катаргу а ліцэісты ў падполле за адно і тое ж злачынства а высокамаральнае памкненне яны лічылі важнейшым за вокрык начальніка. Выходзіць, нічога не змянілася ў Беларусі за 200 гадоў, якія складаюцца ў бясконцы ланцуг аднатыпных фактаў. Высакароднае памкненне да навукі і маралі нараджаецца, трапляе ў падполле і забіваецца з асаблівым, так бы мовіць, цынізмам. Нараджэнне падполле гвалт як спыніць гэтую знішчальную зададзенасць. Напэўна, трэба ранейшыя выпадкі разглядаць як урокі гісторыі. Вось жа пра адзін з іх самы першы мы будзем гаварыць сёння. Вы слухаеце радыё свабода. за мінулыя 200 гадоў Беларусь змянілася, але толькі знешне. Пра гэта мы гаворым у перадачы вострая брама, прысвечанай юбілею паэта і мемуарыста Антона Эдварда Адынца. Такім чынам трэба ведаць. Але ведаць надзвычай складана, бо вонкавыя прыкметы эпох змяняюцца так імкліва, што здаецца гаворка ідзе пра іншы народ і іншую краіну. Змяняецца ўсё. Нязменным застаецца толькі жалезная лёгіка у дачыненні да асветы і маралі, нараджэння, падпольля, гвалт пасля таго як гэта адбылося з філаматамі і філарэтамі гэта паўтаралася і паўтараецца ў адным і тым стылі на ўсіх узроўнях тысячы разоў у 19 20 21 стагоддзях у менску і слуцку у горадній мазыры у магілёве і пінску мяняюцца назвы і уніформы начальнікаў нязменнымі застаюцца высакароднае памкненне і гвалт над ім у Антон Адынец, аўтар гімну філарэтаў, прыйшоў у падпольнае таварыства тады, калі яно ўжо было пад следствам. Дарэчы, і гімн свой ён напісаў у турме. Дакладней у, як бы цяпер сказалі, следчым ізалятары. Адмыслова для сённяшняй перадачы зміцер Бартосік сустрэўся з дасведчанымі ў гэтай гісторыі навукоўцамі Адамам Мальдзісам і ўладзімерам Мархелем. 200 гадоў гэта многа ці мала 8 людскіх пакаленняў для беларусі настолькі многа што амаль немагчыма уявіць сабе тую краіну дзе расійскі стандарт і расійская мова яшчэ не пануюць а ціхенька шапочуць па адміністрацыйных канторах дзе працягвае дзейнічаць літоўскі статут і яшчэ няма ні рабства, ні рэкрутчыны, дзе сяляне моляцца ва ўніяцкіх цэрквах, дзе вільня ёсць сталіцыю адзінаю і неаспрэчнаю. Ідзе шляхта гаворыць з народам адной мовай. 200 гадоў успомнілася Антону Эдварду Адынцу. Чалавеку са знешнасцю галівудскай кіназоркі і на дзіва шчаслівага лёсу, пра якога я ведаю не нашмат болей, чым пра ягоную Беларусь. Але ці здзейсніцца калі-небудзь мая Беларусь без разумення і адчування той ягонай. Хто гэты чалавек, Антон Эдвард Адынец. Гэтае пытанне я задаў двум адмыслоўцам тае эпохі. Уладзіміру Мархелю і Адаму Мальдзісу. Кажа Уладзімир Мархель. Пытанне я б сказаў складанае, хто гэты чалавек. Я асабіста яго не ведаў. Да Дэнца прыйшоў праз вывучэнне літаратуры, якая стваралася ў нас, нашымі ўраджэнцамі, ўраджэнцамі Беларусій. Антон Эдвард Адынец уключаны ў анталагічны зборнік беларускай польскамоўнай паэзіі 19 стагоддзя под назваю «Роса небесов на земле тутейшей». Туды уключены один верш на мове оригинала по-польску и в моем перекладе на белорусскую мову. Песня Филаретов была написана у студии 1824 года и позднее имела в отгуку белорусской литературы. Богушевич написал наследование. Прэч отгоним смуток тяжкі, курым люлькі, ставім пляшки, хай вясёла сябра ў кола шчасны бавіць час. Ці ж паможа наракання, што прыстала не адстане. Добрым людзям смачна будзе, злым усюды квас. Хай фартуна пагражае, то ўзнясе, то паніжае, хто пачцівы той шчаслівы без яе турбот, будзем сонцам з часагрэты, віват братці філарэты, што няўдачы паюначы зносяць для даброт, Стах дарі нам болей, болей, чарку пусцім мы па коле. Зам суровы, будь здаровы, Віват там аж зам славит далее ее стяхвота, кто больше стиплый за чечета, дык по новой, будь здоровы, виват чечет ян. Для Адама Мальдиса Адынец, апроч усяго і іншага зямляк. Адынец цікавы для мяне тым, што ён адзін са сціплых і адначасова каларытных прадстаўнікоў свае эпохі. Гэта апошні з магікан эпохі рамантызму і першы прадстаўнік эпохі пазітывізму крытычного рэалізму калі вы хочаце першы практыку у гісторыі польскай літаратуры таму што ён пражыў вялікае жыццё 80 гадоў і таму змог стаць легендай чаму ды таму што у 70 80 гады мінулого стагоддзя быць сябрам міцкевіча пісаць з ім разам вершы дапісваць яго вершы а міцкевіч дапісваў яго вершы некаторыя канцоўкі падарожнічаць разам з ім і жыць і жыць амаль нерапрасаваным. Ну як гэта ўдалося это складана, таму што Аданец таксама прыцягваўся да адказнасці і быў у турме сярод тых філаматавых філарэтаў, якія трапілі па даносу у лік падазроных асоб. Дык вы што цікава. Я часам думаю, што было б, калі б не вот гэты суд над філаматамі і філарэтамі, і калі б іх лёс не раскідаў по ўсяму свету тому что гэта ўсе былі выключаныя людзі якія цікавіліся фальклорам беларускім якія вывучалі побыт беларускіх сялян ну яны карысталіся польскай мовай тому что это была літаратурная мова беларускіх зямель таго часу у адынец валодаў вялікай інфармацыяй сяброўскіх стасункаў. І таму нават тыя ўспаміны, які ён пазней напісаў, у якіх ён, відаць, хацеў асвятліць сябе ў промнях славы Адама Мецкевіча, гэта непазбежна. Гэта слабасць чалавечая, я б сказаў. І вось у гэтых промнях асвятляючы сябе ён тое сёе вядома прыдумаў. І да сённяшняга дня мы некаторыя рэчы, узнаўляем у біяграфіі дамы Мецкевіча недакладна, таму што гэта фантазія, выдумка, містыфікацыя адэнца. Хоць бы адзін прыклад можа. Я не вельмі веру ў тое, што адынец прыводзіць адзін прыклад, калі ў Пушкіна спыталі, чаму ён не хоча ехаць за мяжу, гаворыць у мяне няма патрэбы, бо краявіды я магу уявіць лепшыя, чым іх убачу там, а замежных людзей, мне пасля таго як я пазнаёміўся с адама міцкевіцам і не трэба ведаць бо больш вялікі вялікая замежная чалавека няма і гэта ён піша ў лісце да адама міцкевіча а ці так это мотывы гэтых э, містыфікацый это что славалюбства славалюбства конечно ёсць Але ён ізноў жа яму трэба аддаць належнае, нідзе не злоўжывае гэты. Адам Мальдзіс звяртае ўвагу на тое, што тагачасныя беларусы нашмат болей адчувалі сябе еўрапейцамі. Разам з Мінскевічам яны сустрэліся ў Саксоні, Дрэзден, у Гёта яны разам былі. Пасля Італія, Швейцарыя, Праўда, у Францыі ўжо Аднес быў без Мінскевіча, Ён усюды адчуваў сябе на роўні. У Францыі ён сустракаўся з яго, з класікамі нямецкай літаратуры сустракаўся італьянскай, паехаў у Англію і там сустракаўся. Ён адчуваў сябе ў Еўропе як рыба ў вадзе, значыць у яго не было тых комплексаў, які ў нас часта бываюць. Ён адчуваў сябе еўрапейцам у Еўропе. вы слухаете радыё свабода за мінулыя 200 гадоў Беларусь змянілася але толькі знешне Пра гэта мы гаворым у перадачы вострая брама прысвечанай юбілею паэта і мемуарыста антона эдварда адынца у Колькі ж мусіць мінуць часу, каб беларускі літаратар выправу ў нямецчыну ці ангельшчыну успрымаў ніяк выключную падзею, а як перамяшчэнне ў сваіх уласных каардынатах. Што для гэтага трэба? Валодаць еўрапейскімі мовамі, мець салідны капітал, адчуваць у сваіх жылах кроў далёкіх і блізкіх продкаў, якія жылі на гэтай зямлі да цябе. Быць шляхціцам не паводле папераў, а паводле кодэксу гонару, працягвае Адам Мальдзіс. Ён э, хацеў адрадзіць на славянскіх землях заходнеееўрапейскую рамантычную драму. У гісторыі літаратуры польскай там самым еўрапейскай літаратуры ён найперш увайшоў сваімі ўспамінамі пад назвай лісты з подружжай. Это чатыры кнігі. Там было апісана падарожжа разам з міцкевічам, гэта значыць э, падарожжа гістарычнае, рэальнае але гэтае падарожжа крыху было авеяна такім рамантычным флёрам не ўсе разумелі як гэта міцкевіч удалося санкт-петербурга ды раптам уцячы ў заходнюю еўропу уласна кажуч это таксама та таямніца да этого часу калі выйшлі лісці з-падарожжа яны выклікалі неадназначную рэакцыю многія даследчыкі пачалі папракаць адынца у пэўных недакладнасцях але у лісты з падарожжа это не дакументальны твор гэта падробка пад папулярным у часы рамантызму эпісталярны жанр значыць ён ствараў настрой перадаваў атмасферу таго часу а вось у сваёй другой кнізе успаміны пра мінулае ён ужо быў дакладным цікава, ці мы б знайшлі з імі агульную мову сёння ці не. Мы гаворым на розных мовах, у нас розныя краіны, кажа Уладзімир Мархель. Я возьму на сябе смеласць адну. Мне здаецца, што мне з імі было б размаўляць лягчэй, чым з нашымі сучаснікамі. Вы разумееце, калі вывучаеш пэўны этап гісторыі, то гэты перыяд, які ты вывучаеш, ён становіцца тваім, ён блізкі, становится тым, што падаўжае тваё жыццё асабістае. Это дае магчымасць не рваць повязі часу. Па-першае, яны все былі галантныя, па-другое яны все былі выхаваныя. І дружба філарэтаў высокага ўзроўню. Яны не ведалі здрады. Вядома, гэта была вялікая сіла і царызм гэта адчуў. І таму задача была перад трэцім аддзяленнем рассеяць іх, развеяць па тэрыторыі расійскай імперыі. І яны былі развеяны, вядома, хаця падтрымлівалі кантакты, сувязі. Філарэты былі вельмі прыгожымі э, людзьмі, прыгожымі духоўна. І таму, я думаю, з імі заўсёды можна знайсці агульную мову. У першую чаргу прыстойнасць, прыстойнасць у ваўчынках, у паводзінах, у дачыненні да акаляючага свету да таварышаў калегаў да жанчыны А вось што кажа пра гэта адам мальдзіс самае галоўнае што ён сярод іх усіх філаматавых філарэтаў вывучаўся веданнем моваў і талентам перакладчыка Ён перакладаў з нямецкай мовы шиллера вельмі многа з англійскай ну найперш байрана хаця гаворыць што яго пераклады байрана недастатковы так сказаць адэкватныя вальтера скота перакладаў з французскай многа перакладаў з рускай пушкіна адным словом амаль усіх рамантыкаў як заходнееўрапейскіх так і рускіх ён прысвоіў польскаму чытачу а А праз гэта і чытачам беларусі, таму што тады добрая палова інтэлігенцыі беларускай больш ахвотна карысталася польскі мовы. Владимир Мархель, калі браць постаць адамы міцкевіцы і адынца і супаставіць іх ці разгледзець у кантэксце развіцця беларускай літаратуры то адам міцкевіч мае больш непасрэднае дачыненне да працэсу у якім фарміравалася беларуская літаратура адынец у нейкай ступені выпадае нават з гэтага працэсу хаця б адзін прыклад ёсць вершы у у адынца якія у як быццам бы павінны былі б выкарыстоўваць беларускі фальклор ось іх назвы страхі русалкі свет духаў на самай справе нічога там такога няма і калі параўнаць адама міцкевічам які стаў рамантыкам па сутнасці на аснове беларускага фальклору адынец нават чачота папракаў выкарыстанні фальклору А як вы думаце якія матывы у гэтых папроках Но ён лічыў, што фальклор гэта нешта больш нізкага ўзроўню па сутнасці погляды класіцыстаў. Чачот убачыў у гэтым глыбіню зашыфраванасць, кодавасць і так далей, тое самае ўбачыў Адам Мецкевіч. І Адам Мецкевіч стаў вялікім паэтам, а Данец не стаў. Бо ён па сутнасці праігнараваў вось гэты пласт вераванняў беларусаў. Гэта ўплыў класіцызму. Адам Мальдзіс. Трэба сказаць, што не парываў сувязі з роднымі мясцінамі калі 84 годзе шчылі прыехаў іх нацы дамейка то яны разам як нацыянальныя героі прыехалі тут на наваграчыну у крошане пасадзілі два дубкі ну і той же самы аданец напісаў эпітафію на магілу яна чачотая на цяпер вось у ротніцы каля друскенік адным самым ён перажыў сваё пакаленне і стаў для наступных пакаленняў у жывой легендай, што тое, што ён меў шчасце падарожнічаць з міцкевічам, тое, што жонкай адынца стала тая дзяўчына, з якой, як прызнаваўся сам міцкевіч, ён спісываў зосі ў пану Тадыушу. Ужо адно гэта рабіла з яго вельмі прывабную асобу і свайго роду знакавую асобу, як сімвал патрыятызму, Таму што пасля разгрому паўстання 1863 года наступіла разгубленасць памерла эпоха рамантызму але патрэбны былі новыя сімвалы новыя арыенціры зміцер бартосік у гутарках з уладзімерам мархелем і адамам мальдзісам закрануў мноства малавядомых фактаў і яшчэ болей таямніц побач з якімі зараз жа ўзніклі пытальнікі быццам запаліліся сігналы аварыйнага супынку вы слухаете радыё свабода за мінулыя 200 гадоў Беларусь змянілася але толькі знешне Пра гэта мы гаворым у перадачы вострая брама прысвечанай юбілею паэта і мемуарыста антона эдварда адынца у 200-годовый юбилей филарета, мемуариста и поэта Антона Эдварда Адынца проминул 25 студеня сёлета. Ён не быў уключаны ў юбілейныя пляны ЮНЕСКО. Больш затое яго не заўважылі ў Польшчы, хоць энцыклапедычная дэфініцыя адынца польскі паэт не заўважылі і ў літве якая цяпер стала метрапольнай уладальніцай спадчыны віленскага універсітэту у тым ліку і гісторыі пра філаматаў і філарэтаў словом адынец як зрэшты і большасць ягоных сяброў з-падпольля аказаўся незапатрабаваны тымі культурамі якімі ён прысвоены і нічога дзіўнага тут няма гэты чалавек стаў сімбалем патрыятызму той бацькаўшчыны якую называем бацькаўшчынай мы беларусы Гэта толькі куламеса знешніх і фармальных адзнакаў назваў моваў межаў крыху блытае нас у нашым з ім яднанні што да самога высакароднага пачуцця дык яно засталося нязменным а Кастусь цвірка ў прадмове да кнігі філаматы і філарэты, якая выйшла ў 1998 годзе ў сэрыі беларускі кнігазбор, тлумачыць той недарэчны бар'ер паміж намі наступным чынам. Цтую. Вядома, неадольнай перашкодай сталася тут польская мова, на якой вымушаны былі пісаць свае творы літаратары Беларусі. Але ж гэта іх бяда, а не віна. У выніку шматвяковай палянізацыі Беларусій ўсё справаводства і пісьменства было тут к 19 стагоддзю польскае. І каб нешта сказаць грамадству, каб зрабіць на яго нейкае ўздзеянне, трэба было пісаць толькі па-польску. Да пераходу пісьменства і справаводства на беларускую мову трэба было яшчэ рыхтаваць грамадства, а якраз гэта яны і рабілі. Беларускі патрыятызм філаматаў і філарэтаў вось галоўная асаблівасць іх літаратурнай творчасці, якая дазваляе гаварыць пра іх як пра самую першую хвалю пачынальнікаў беларускага нацыянальнага адраджэння. Канец цытаты. Увогуле непасрэдным пачынальнікам гэтага адраджэння ў нас называюць францішка Багушевіча. Але нездарма ж Багушевіч, пра што кажа Владзімир Мархель, рабіў наследаванне гімну філарэтаў Антона Адынца і сам паказаў на крыніцу свайго ўласнага станаўлення. Дарэчы, узгаданай прадмове да кнігі філаматы і філарэты кастусь цвірка абяцае ў сэрыі беларускі кнігазбор выдаць творы адынца асобным томам. Таму варта зазіраць на паліцы кнігарняў, дзе ўжо з'явіліся кнігі аўтараў філамацкага кола, Яна Чачота, Адама Мецкевіча і Ігната Дамейкі. Іх трэба чытаць не толькі таму, што гэта ўсё пра наш край і не толькі таму, што з іх бярэ пачатак сучасная беларуская ідэя. Галоўным чынам іх трэба чытаць для таго, каб адшукаць у іх нявывучаныя ўрокі гісторыі, каб разарваць тое замкнёнае кола, калі высакароднае памкненне ў Беларусі нязменна рушыць адным фатальным шляхам праз нараджэнне, падполле і гвалт. Thank you.